agur eta ongi etorri gure eman kizunerat. Gugira, amikuseko ikastolakoak. Amaiur, Intza, Zelia, Eneko, Aizea, Nora, Mikel, Imanol, eta Kepa. Gure eman kizunean, sartasuna jokatu dugu. Laster, auzo saharren ipuina entzunen duzue, Salvadorren bertzu batzu, baina lehenik, Guk gure sahak nola ikusten ditugun, ejanen dauzuegu. Zaha izaitea enetako da laurogeita bat urte ukaitea eta fite hilzea. Nik maite ditut sahak zen eta sukaldea un, untsa egiten dute eta fritak eta biskotxa untsa egiten dituzte. Nien etzat zaha izaitea da mm, bilo koeta. koaitea. Untxada zaharra izaiteko niretzat zen eta beti aurreri uh, pentsatzen dute eta gastatzen dituzte. Zahartzea da ere ez untxa ebiltzea eta usu kanabat behar da. Ez da untxa zaharra izaitea zerren eta ez dugu lastrek egiten ahal. Ez da untxa zaharra izaitea ziren eta hor galtzen ditugu ez da untsa sartzea bista galtzen baita. Zaharrek ez dute lan egiten erretzetan dira eta xantza dute. Zeren eta denbora iniz bat dute da intutena egiteko. Ez da untsa zaharra izaitea zenta ez gita dutxatzen ahal bakarrik. Bizea itatxi diarria egoiten da, eta egiten du, eta bestea bizikilan egiten du. Ebe, nire amani uh, eh, kusina egiten du eta eh, janari ona egiten du, eta nire aitani ikatiarekin ebe, joiten da <laughs> ardien ikusterat. Nire aitatxe eta amatzi dut satzen aldira. Nire aitatxe eta amatzi beti bidaiak egiten ditugu nire aitatzi tamatzik bat bilo suriak. Eta ka, kanak, uh, Baina biziki maite dituz. Nire aitatsi berdu duen beti seka behiak. Nire aitatzi tamatzik beti dozatzen dira nerekin. Kartetan. Nire aitatzi tamatzi obedunak dira. ala nola ikusten ditugu gure saharrak, ez da beti untsa sahartzea, baina maite ditugu. Segitzen dugu orain, auzo saharra ipuinarekin. Auzo zaharra. Eskolako oporetako atxalde eder bat da. Amaia etxean da. Bere lagun guziak agusagailu zentroan dira bakarrik da eta enuatzen da. Tenbora luzea da ezakit gehiako zerrekin. Biskotx tipiak egin ditu, baina ez ditu bat ere maite. Ber, ez dira onak! Sobera ez ti ezagi du! Amaiak erabakitzen du ordean, kanpora joaitea. Balona hartzen du, eta jostatzen da balona egin ahala gora igortzea. Bat batean, nahi gabean, baeloina airean, saet salderat botatzen du. Eta hop, baloina hauzuaren saldat joiten da. Hauzuan, emaze zahar bat bizira. Ile xure xureak ditu, luze luzeak, sorgen gaizto bat edu ditu. Amaia, hartaz beldur da. bainen balona Auso »« xahar horren baratzean da, eta joan berdu seka. Motivatzen da. Ali, ez dut beldurik joan behar dut! Zurubiak hartzen ditu, eta balatzeko mujoaren kontra ezartzen ditu. goiti ambian muhu gainerat eltzean, begi kolpe bat eskuin, beste bat ezker, untsa begiratzen du, sorgin gaiztoa ez denez baratzean. Eta amaiaren txantza, iduriz bax orgin gaiztoa bere etxean da, ez da kanpoan. Amaiak erabik du muju gainetik jauzi egitea. Hauzoaren baratzean da amaia. Baratzea zeiakkatzen du. Eta antxak baloina ikusten. Oh, hor da, enen balona. Artzen dut, eta fite-fite eskapatzen niz emendik. Baina balonaren bidean zer ikusten du, pikondu eder bat. Piko gozo batzuekin amaia gelditzen da, bizpairu pikoen jateko. Pentsatuz, bere abaren biskotxak baino hobeak direla. Oh, zain honak diren! Zain txukratuak! Gustu gozoa Gustu gozoa dute! Eta gero jan onduan, badua baloinaren txeka. Baloina beso azpian, berriz ere zurubiaren ganat joaiten da. Baina zez zozolina! Zurubia mojuaren beste alderdian utzi du. Eta mojua sobera gora da deutzi batez gain dituko. Beldurtzen hasten da baratzean begiratzen du, ez duenez, balde bat edo beste zerbait altxemaiten, gurrago izaiteko. Eta zer ikosten du? Intzaur, ondo baten azpian, kanpoko kadera, nuse baten gainean, sargin gaiztoa. Astapenetik ordai ditaike. guxia duke, duke, pikoak, ebatxi da eskola. Ai, ai, ai, ai, ai orai bere ganat heldu da. Amaiaren beldurra. Ah, nere ganat heldu da! Beldur niz! Ah? Zorgin gaiztoak irri polit bat badu. Espainean. Amaiari galdegiten dako. Ona dira enepikoak erabe erabe urduri amaiak erantzuten dako baietz. Sorgin gaiztoak beti irriarekin erraiten dako ostian piko untzi bat bildu dut. Nahi dituzun enekin jan bildu dituzten pikoak amaiak bere burian pentsatzen du. Hmm? Sorgin gaiztoa ez da hain gaiztoa ez da hain txorgina ere ez. Amaiak hauzu sahaja segitzen du eta kalakan hasten dira. Ni mani dezen eta zu? Amaia da izen niz. Ah, izen poeta hori, zamat urte dituzun? Ama urte ditut. Ni lorogaita bat. Eta hola karakan gozoki segitzen dute. Bulta baten buruan amaiek egaiten dako. Barkatu madi, baina etxera sartu behar dut, bestez nire ama janguratuko da. Madik amaiari balatzeko seila irikitzen dako, eta partitu haintzen egaiten dako. Nire arabaren aurrek zure ber adina dute. Eta hori du dira bakantzez darat. Hene txirat zonbait degun pasatzela. Nahi baduzu, haiekin arekin duzazen ahalko zira. Txegorni zontiak akomantzen ahalko ziztela. Amaia etxera konten txartzen da. Berak uste zuen, hau sorgin itxusit bat zela, baina untsua trompatu da. Madi hau biziki gisakoa da. Eta gainera, bakantza horietan, josta laguna atxeman ditu. Orduz geroztik, Amaia eta Maji biziki hurbil ziren. emankizuna finitzen ari da, orain, Salvadoren bertso bat. Aitona gaztea. Petsi ez gaite zen higa, kisteak diren gauzetan. Zori ontokia ere bada, gure bihotzetan. Alabak erran beraukunean, airatu nintzen pozetan. Zori honean, aurkitzen zela, haur baten esperantzetan. Tentatzen ari zera uzkit aujak eta imaztia. Aiton du naizela, baina ni naiz aitona gaztea. Ez ote da bada, pozgarri, gauza honen ikustea. Arbola bat eartu gabe, fruitu emaiten bestea. Horrein, igerikat gaude, loriazko erasoan fede guzia emanik datorren aingerutzuan. Nik bihotzean atxigin, hainbat hur ez dago itxasuan. A zer bertsoak datorrenean, bere harturik besuan. Ez gaite zen gehiagi postu, oraino bidean baita. Ez dela bururatuko, ai hori eni ez aipa. Aingerutzoa, zure daude, hemen ama eta eta, eta aietaz bestalde ere izango duzun nork maita. Salvadoren pertsuhunekin eman kizuna finetu da izan untsa. Eman kizun honen egileak Nora Aizel Celia Amaiur Intza Mikel Eneko Imanol Eta Kepa